Kan jy dieren van vir leeuw, kan jy vir hom genoeg gee om te vreet wanneer hy lee en wacht achter die bosse? Wie gee vir een kraai die koos wat hij moet hee wanneer sy kleinkies honger is en rondloop en na God roep om hulle te helpen? God het nog met Job gepraat en vir hom gesê, Job, weet jij wanneer die kleinklipspringers geboren wordt? Staan jy en kyk waar die tapbokke lammers kry. Weet jy hoe lang een die kleinkie dra en wanneer sy die lammiekie moet krijgen? Weet jy wanneer sy gaan lee om die kleinkie te kry? Die kleinkies word gauw groot in die veld, hulle gaan weg en kom niet terug nie. Wie het gesê die wilde donkie mag vrij wees, wie het omgeloos zodat so hij kan loop waar hij wil. Ek laat hom woon in die droge plekke, die soutveld is sy woonplek. Dit wilde donkie spot omdat dit so raas in die stad, hy hoor nie dat iemand vir hom skree en omjaag nie. Hy soek sy koos in die bergen. Hij kijkt waar al die groenplankjes is. Zal die oeros voor jou wel werk? Zal hij bij jou krip kom slaan? Kan jij omvang met de tuit zodat hij jou ploeg kan trekken? Kan jij omlei zodat hij jou land zal omploeg? Kan jij zijn groot kracht gebruiken zodat hij jou zwaar werk kan doen? Denk jij zal ook nog jou koering naar die doorsvloer brengen? Een volstruis kan haar vlerke vrolijk klap, maar zij kan niet vliegen zoals ze oeën voor niet. Een volstruis leert haar eiers op die grond, sy breer hulle uit in die stof. Sy denkt niet daaraan dat wilde dieren op die eiers kan trap en dit kan breek nie. Sy is een vrede ma vir haar kleinkies, sy maak of hulle nie haar, haar kleinkies is nie, sy is niet bekommerd als sy die eiers uitgebreid het, en als die kleinkies niet leven nie. God het nie vir haar wijsheid gegee nie, hy het haar nie verstandig gemaakt nie. Maar wanneer sy haar vlerke optel en sy hart loop, dan lag sy vir die paard en vir die man wat op hom leid. Job, is dit jy wat vir die paard sy kracht gee, sit jy die lang hare aan sy nek? Het jy vir die paard geleer om te spring soos een springkaan? Almal word bang wanneer hy snork. Hy kap die grond met sy pote, hy wijst dat hij sterk is en dat hij graag in die oorlog wil ingaan. Hij is nooit bang nie, hy vlug nie vir oorlog nie. Die pijle roos in die zak langsom, en die spiese blink. Hij kan niet stilstaan nie, hij is gereed om te hardloop wanneer die ramshoring blaast. Hij snork wanneer die ransoering blaas, hij weet dat die oorlog kom, hij hoor die officieren skree dat die oorlog moet beginnen. Het jy vir die valk geleer om hoog te vlieg, het jy vir hom geleer om sy vlerke oop te maak en na die syde te vlieg. Het jy vir die aasvol gesê hy moet sy nes op een hoë plek gaan bou. Sy nes is op die rotse, hij bly op die hoogste plekken van die bergen. Hij zit daar en kyk af om sy kost te soek, hy kan dit ver zien. Die aas kom waar dooie lichame le, en sy kleinkies vreet die rouvleis. Die Heere het toe vir Job gesê, jy wou die Almachtige beskuldig, jy wou vir God sê dat hij verkeerd gedoen het. Nou moet hy antwoord, Job het toe vir die Heere gesê, ik weet nou dat ik niks beteken nie, wat kan ik antwoord? Ik zal niks sê nie, ek het probeer om te sê wat ik wil sê, ik heb dit weer en weer gedaan, maar nu zal ik stil blij, ik zal niet antwoord niet.